บุ๊กทูแปด oito เวลา a hora ขอโทษค่ะ desculpe กี่โมงแล้วคะ que horas são por favor ขอบคุณมากค่ะ Muitíssimo obrigado. Obrigada. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา É uma hora. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา São duas horas. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา são três horas. มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา são quatro horas. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา são cinco horas. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา São seis horas. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา São sete horas. มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา São oito horas. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา São nove horas. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา São dez horas. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา São onze horas. มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา São doze horas หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที Um minuto tem sessenta segundos. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Uma hora tem sessenta minutos. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Um dia tem vinte e quatro horas.